Щунат хужасым келет. Щунат хужасым келет. Шапчык пуласым келет. Сатран сада шүре-шүре юр юрласым келет. Ик щунадам щугиман, шапчок сасси, щугиман, сатран сада жүремешкін, сатпек шыржив, щугиман. Адал пуласым келет, тинес пуласым келет, Хам Хамчереме, хамхывада шыржыва парас келет. Адал ваяшугеман, тинес шугиман, шыржыва хават помашкан, чапла әжім шугеман. Уйық Хевель келет, хевел Хам келет, хам хамшыржыва миллион шул курас келет. Уйық сыне шугеман, хевелсіне шугиман, уйықпа хевел бумашкан, ұры ядам шугиман. Шунат хужасым келет, вешсе гаясым келет, уйық шине, шалдар жіне щице Ик келет. Их шунадам щугиман, халах озе щугиман, Щит жәрі шитсе келме, парти шуле щугиман.